egunon lagunak, zuokin otxartagako izadi erratia. Gaur ostirala da, martxoak bederatzia, irugarren amailakoek itxegingo dizuegu. Junek eguraldiaren berri eta galderak esango dizkigu. Eiderrek eta josek ingeleza eta albistea egingo dituzte. Ianek gaurko menu eta aurrezko esaldia esango dizkigu. Gaizkak urte betetzen berri emango digu. Enekok eta gaizkak asmakizunak esango dizkigute. Eta ni irratzaionen esataria izango naiz. Bera zazteko jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. June, esango diguzu zer eguraldi egiten duen gaur? Gaur, amazortzi gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa. Beraz egun epela dugu gaur. Arratzaldetik aurrera euria egin dezake. Ode, ode itza aldakorra izango da. Goizean giro giroa odeitsua eta eguzkitsua izango da eta arratsaldean berriz zure zur, zerua astali estali hago er, agertuko da orduan euria egin dezake batez ere barnealdean egoaldeko aizea zakartu egingo da eta temperatura igo igoaraziko du. Masimoak amabost eta hogei gradu artean ibiliko dira. Gelesa Chocoa, eider Jose Mercedes, zer kontatuko diguzue gaur? Good morning, everybody. You are listening the radio program. Today is Friday, 9 March 2018. Can you tell me what the weather like today? Today is cloudy. Spring be begins on the 20 May, and the flowers begin to grow up. Oh yes, spring is the season, after winter and before summer. What for lunch today? For starter, soup for main course, chicken with chips and for dessert fruit. Do you like it? Yes, I do. Okay, let's continue with the radio program. Eta jarraitzeko, ianen eskutik gaurko menua jakin dezagun. Ian, esango diguzu zer dagoen gaur baskaltzeko? Bai, noski, Hau da gure eskolako jantokiko gaurko menua. Lehenengo platera, fideosopa, sopa, bigarren platera, oilasko izter errea txipatatekin eta postrea fruta. E, puesan egin. Eskerrik asko, June, Eier, Jose eta Ian, eta jarraian urte betetxean gaizka esango diguzu gaur korte betetxeak? Ez. Ez. Gaur, e, inor, urte hori betetzen. Baina okera propitzatuko dut, aste honetako urte betetxe, urteak, betetzen niztu zenari. Zoriontzeko, eneko rojo, nirengo mailekoa, atzu zazpi urte betetzen zitu ezelako. Eta, naroa jaimez, jaimez, irogarren, laugarren mailekoa, azlenean, amaika urte betetzen zitu ezelako urte askotarako, eneko eta naroa, urte askotarako bioi. Orain, asmakizun entartzea dugu. Eneko gazka izango diguzu ezer igarkizun nak dugu ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunak eta galderan esma, emaitzak esango ditugu. Lehenengo asmakizuna, zagu zaharra, bigarren asmakizuna, itxala. lehenengo galdera, sortzi gradu, bigarren galdera, emakume, emakumearen egunari buruz, Irugarren galdera, emakumen aldeko bertsoa, laugarren galdera, gizela eta manu. Irabazleak hauzek izan dira, lehenengloz Bai, baina lehenengo jalden azteko azmakizunen eta galderen emaitzan esango ditugu. Lehenengo azmakizuna, zagu zaharra, bigarren azmakizuna, itxala. Lehenengo galdera, sortzi gradu, bigarren galdera, emakumearen egunari buruz. Hirugarren galdera emakumen aldeko bertsoa. Laugarren galdera, gizela eta manu. Irabazleak hausek izan dira. Lehenengo loko irabazleak. Julen tabaren. Tabarez, bigarren bi mailakoak. Bigarren zikloko irabazleak. Urko Martin. Laugarren bi mailakoa. Hirugarren zikloko irabazleak. Kamila Ginen. Jimenez. Bosgarren amailakoak, zorionak! Orain, aste honetako azmakizunen txanda. Ona hemen lehen nengo azmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, beldurtzen manau zatzerakanoa, itxaso, itxaso zein errekan baina beti uretan. emankizuna, pipitaki, papataki, zerote den nor daki, beldurtzen banau zatzera kanoa. Itxasoa zein errekan baina beti uretan, berriro repikatuko dut, adiegon. Pipi daki, zerote den nor daki, beldurtzen banau zatzera kanoa. Itxasoa zein errekan baina beti uretan. Ona hemen, bigaren armakizuna. Pipitaki, papataki, zeredet nordaki, bos punta ditudan arren. Ez nago, ez nago zeluran, bizinez itxasuren marruan. Berri hori errepikatuko dut, adiogon. Eh, pipitaki, papataki, zeretiden dordaki, bos punta ditudan arren, ez nago zeruan baina itxasore marruan bizi naiz. Gogoratu, e? Eh? Erantzuna, ondo idatzi eta gara posotzera beta, ez eh, maztun duzuen. gure gaurko albiste txikirako tartea dugu. Eider Jose, esango diguzu zer berri dugun gaur? Atxo, martxaren sortzian emakume langileen nazioarteko eguna ospatu genuen gure eskolan. Horretarako emakumeak musika munduan gaiaren inguruan lan egin dugu. Euskal Herriko, Espainako eta munduko emakume musikal guztiak agerian jartzeko beraien lana ezagutzeko eta neska gazteengan erreferenteak sortzeko. Aurreko egunetan lanean egon gara la, geletan. Gera bakoitzean aukeratu genuen emakume musikariei buruzko informazioa bildu genuen informazio horrekin bakoitzari buruzko biografia txiki bat idatzi genuen eta egindako partitura formadun txarteletan aien argazki eta biografia txertatu genituen. Oso polita geratu dira txartelak. Ondoren lehen eskuntzako aterpeko elkarbizitza txokoan kokatu genuen, estenatoki erraldoi batean, kolatu genituen. Aurrezkuntzan gauza bera egin zuten bere eraikutzan. Gimnazioan egin genuen aurkezpena, ondoren horma irudia elkarbizitza txokora eraman genuen, mundu guztiaren eskura jartzeko. Guztion esku dago mundu hobe, hobe bat eraikitzea guztientzako eta oso garrantzitsua da denok emakumeen balio balioa ezagutzea eta haien eskubideak defendatzea. Eta ora zaidalako, errepikatuko dut, ahaztu zaidalako, baina zuek ezin duzu esaldi hau ahaztu. Aitxak gabe maritxuren txokoan aurkituko duzue. Eta irratzaio hau amaitu baino lehen, lau galderatxo ekingo dizkizue. Adi egon, lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak, bigarren galdera, zen izan da jateko dagoen lehenengo platera, hirugarren galdera. Zer ospatu genuen atzo gure eskolan, laugarren galdera zein izan da urrezko esaldia errepikatuko ditu, ta diegon, lehenengo galdera, zenbat bat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa, bigarren galdera, zein, iz, da jateko dagoen lehenengo platera, irugarren galdera, zer, zer ospatu genuen atzo gure eskolan, laugarren galdera, zein izan da urrezko esaldia. Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaio a agur eta ondo izan.